السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عما بعد حضرات الأفاضل سادة العلماء والأساتذة الأعزاء وفي المقدمة صاحب الفضيلة والكرامة سيد Al الأديب Kiai Sya'rani Tima Izuh Para sepuh pini sepuh sesepuh Mutakharijin saking Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama Kudus hadirin hadirat ingkang minulya rahimakumullah kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten asa dalem Allah taala ingkang sampun marengaken kula siang punika sowan panjenengan sedaya keluarga besar dan alumni Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama Kudus dalam rangka halal bihalal Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis ingkang sae dalam rangka ingkang sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho ing Allah taala. Barokah manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Tarikh ning acarane halal bihalal dados kula miwiti ngaturaken tahniatul id dhateng panjenengan sedaya Idul Mubarak a'adahullah alaikum bisa'adati wal khair wal rafahiyah wa kullu amin wa antum bi khair Kula dalam kesempatan menika nyuwun keikhlasan panjenengan kersa ngapunten kula. Soale kula niku almukarom. Wong terkenal. Kadang-kadang kula niku sadar nek kula niku kiai, sadar nek kula niku wong terkenal. Dadi nganggep wong liya niku sepele. Kadang-kadang gebyahuyah. Kula kepethuk wong kudus celelekan siji terus kula ngomong Anjing wong kudus yang ini iki potongane. Berarti wong sak kudus kena kabeh. Ana wong NU siji loro sing ora kan genah, kula muni wong NU ya kelakuane ngene iki. Petakilan kabeh. Lha wong sing siji loro kok wape wong sak NU 80 yuta wong sak. Ya iki mula kula dalam kesempatan ingkang sae menika nyuwun ngapunten ingkang saikhlas-ikhlasipun sanging panjenengan sedaya. Nggih. Kosok wangsule wong saleh ning kula niku tiyang terkenal. Jadi mungkin sampai nanti ngerasani kula. <laughs> Iya, Gus Musa. potongane bocenan potongan potongake lah Amin tenang mawon nek ngrasani kula sampean damel kesalahan kali kula sejak sampean ngrasani sejak sampean nyalai kula pun kula ngapura. Jadi sampean nek kepengin ngrasani wong sing ora dosa ngrasani kula mawon. Ampun ngrasani liyane. Lia Jadi saat ini kula sakai jenengan buk-bukan. Sampai nuranti kesalahan kaya kula, kula mbak tenggada kesalahan kali. Jenengan. Saat ini, melebu, loh, suaranya kok. Halal lebih halal. Halal lebih halal menikah bahasa nopo. Menurut sampean mesti mendalami bahasa Arab. Kita eh itu kayak bahasa apa? halal halal. Bahasa nopo kira-kira? Kata sing aran ini bahasa Arab. Kulo tengah Arab niku meh 6 tahun. Ora tahu wong Arab muni halal halal ora tahu krungu Belas cek poso, cek Idul Fitri buat nanti ana krungu wong muni halal bihalal teng Arab boten Kula golek teng kamus mulai lisanul Arab al muhid al wafi ngantek munjid ya ora ono. Sampeyan golek iki ambak percaya. Ora ono. Halal bihalal ora Nek halal tok wonten. Halal tok niku terjemahane didul haram. Halal kuwi kosok wangsule haram. Tapi nek digandeng halal di halal itu haram Iki menawa kok ala wasni yadan biat ngono bi Yadan biat halal di halal Betul nonton bahasa Arab betul atau Nek tenggini kamus besar bahasa Indonesia sampai tingali konten entry halal bihalal itu tulisannya sebenar barang niki ora dipisah-pisah ngeten tenggini kamus besar bahasa Indonesia tulisannya halal bihalal udah di siji halal bihalal ora no spasi ini halal bihalal maknane perihal maaf memaafkan setelah bulan Ramadan jadi ini bahasa Indonesia. Meskipun bahan bakune saka Arab. Nek cara bahasa anu, cara bahasane mobil ngoten assembling. Bahan baku ke Arab dirakit kiambak teng mriki kalih sesepuh-sesepuh kita rumiyin dinutna wazan yadan biat. Nek yadan biat niku ulung-ulungan halal bihalal halal halal, halalan karena pengertian ini bahasa Arab Indonesia pun dadi bahasa Indonesia tapi pancen halal halal, mema maaf memaafkan setelah bulan Ramadan artinya sawal betul niku mboten nonton tentang Arab sing ana mung Indonesia toh. Mulane contohnya tenggini kamus besar bahasa Indonesia maaf memaafkan setelah bulan Ramadan sebagai kebiasaan khas Indonesia. Ini ini mau khas Indonesia. Tempu putih betul nonton. Kulo bodoh tenggini Mesir niku ping lima. Bodoh ping Mesir penglimo. Mboten ate roh kaya teng mriki ngoten niku kalah kira sowan silaturahmi unjung wong sepuh jaluk ngapura salaman tapi mboten wonten. Apa meneh kok mudik barangan, mboten wonten. Teng mriki dilakoni mudik kok Jakarta moro Kudus kok kon kon Jepara marang Pati. Untuk halal bihalal. teng Mesir niku janji bodho bar sembayang Id pun nggawa bontot karo kloso sak keluarga mulo ning kebun binatang gelar kloso mangan bareng ketek bareng ngoten pun bal bubar ngoten mawon mboten wonten salaman Jadi halal bihalal ini keistimewaan Indonesia, khas Indonesia. Jadi anjing sesepuh pulang memperkirakan niki nek ogak wali somo ya sesepuh-sesepuh sakwise wali somo lah. Sesepuh sing anakno tradisi pertama kali halal bihalal. Niki nduduhno kearifan dan kecerdasan kewaksitaan saking sesepuh-sesepuh kita rumiyin. Asumsine bar poso Ramadan kula sampeyan kabeh iki dosane wis dingapura kabeh, entek kabeh. Malah mata kodama niku mulai sampean balik. Ngantek sakniki dihapus sempet kabeh mergo poso. Man Ramadan imanan waktu saban hufira lahu matakot mataqaddama min dzambi dadi mulai ya ya yaene dosa niku disetip kabeh gak di dosa anggel wong kuwi poso wulan Ramadan krana iman lan melulu golek ganjaran Gusti Allah golek ridane Gusti Allah kan dilalah poso niku ora kaya salat nek salat ana pamer barang niku gampang pamer niku ora kok sembayang dhewean sing diwaca kaosan tok oblong sing diwaca ina ta ina karo kulhu <laughs> barang dikongkon ngimami karo marang tuwa senganggu <laughs> jas tutup sing diwaca sabihis karo <laughs> al ataka lho ngoten niku iso engkek ngono iku Wis montong bismillahirrahmanirrahim. Meniku wis meh muni inataina. Krungu dheweme marang kok sabti kismarati. Ngoten niku iso. Pamel ngoten niku kongang nek salat. Sedekah barang niku ora saged. Mugo kepengin diumumno, bantu. puluh Kadang-kadang ora diumumno panitia ngune protes kok. ya aku kok nyumbang mau. Kok kok gak melok diumumno. Malah nggih kliwatan. Ya diumumno. Lalat para rawuh sedaya. <laughs> Mereka saking Pak Fulan sedasa ewu. Lah rak ngono, lah Tapi nek poso niku sampean ajeng pamer sepundi diung poso kok. apa ida itu sampai ida itu ya darani saksi ingin ngerti mawan orang-orang yang ngarani wih posone kok hebat temen kah idune kok akeh betul lah sampai turun sampai orang-orang yang ngelentak-ngelentuk gitu betul lah yang ngelem wah iki poso ketara kok ngelentak-ngelentuk gitu betul lah orang poso ayo ngelentak-ngelentuk jadi menurut kula jenengan sedaya niku pasane ya imanan wakti saban kabeh mergo rugi nek gak iman wakti saban lah apa wong sak sing ngelem lha nek salat niku ora ana sing mara tuwa ngelem nah, lumayan lah dilem mara tuwa jadi anaknya gak dijaluk nih tapi nek poso itu gak ana pamrih nih buat teman jadi kula yakin Terus di ngapura kabe. Niku riwayatnya ono manso maromadona, ono mangko maromadona. Jadi sing sembahyang bengi, traweh, ritil, tok niku gih dihapus. Koso tok ora traweh, ya dihapus. Om kalimatnya manso maromadona, ora ono traweh bareng. Tapi Poso, poso ora traweh di ngapura kabeh dosane. Eh, tapi gini, niku wong tuwa kita rumiyin, sesepuh kita sing ngradisikan halal halal ini, wah arif banget. Perso tidak lupa bahwa di samping kesalahan sing mengenai hak Allah, itu ono kesalahan sing mengenai hak kaulane Gusti Allah Nek saiki sing hake Gusti Allah disetip kabeh. Lah sing kesalahan ning nggone sepadha-padha iki diampura mek Gusti Allah ta ora. iki sing berat. Ora diampura nek sing bersangkutan ora ngampura. Kula disalah kalih sampean sampean mboten ngapura kula. Nggih dereng di ngapura Gusti Allah ngantek sampean ngapura. Mulane kula kawiti niki wau pidhato kula njaluk ngapura sik. Soale dadi ganjelan payah niku. Wis kadung di ngapura dosa kula sing langsung ning nggone Gusti Allah. Tenggine sampean mboten sampean ngapura. Bar dhuwit ndok mboten mawon. Bar Sampai mboten nate maca mesti wis tau maca kabeh eh, mutakharijin diniyah N.O. niku hadis sahih niku al muflis niku niku rak medeni wong innal muflis min ummati mayati yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa yati wa qad sama hadza wa qad sama hadza wa kalam ala sak terus niku niku medeni wong arang-arang maca niku kula medeni wong Terus ini, hadis ini menggambarkan, lah kalau saiki nek aku piye ngono iku wong gawa ganjarane poso ganjarane salat ganjarane poso sedekah itu pulang pian wong mulai balik wis sembahyang sadurunge balik malah wis sembahyang wis poso kaji bolak-balik wah tronton-trontonan ora trimo trek-trekan ganjarane iki tronton-trontonan wis swarga mengo ngamal kok semono akeh ya Allah swarga kari-kari itu mereka dianggrak kali itu ini akan dibawa kemana ini ke surga lulu nanti dulu ke surga ya ke surga tapi urusan dengan saya belum selesai ini ngono di kono sing ngono nah tiang niki nalika urip teng alam donya nate misa iku lho Kau misalnya yang podium, pulau tengisar terasa. Pulau betul sakit balas, pulau tani pirang-pirang bodoh ngantek mengantek buatan jaluk ngapur lo kalian Lah terus ni, ni buatan ngapur kok? Lah ya terus ni, ni buatan pokoknya kok kompensasi. Jaluk kompensasi. niki terus didono ganjarane tiang niki diwehno sing dipisoi ini wau. Nah, wes wes malam gue wes Wis sithik malah? ya. Redaksi ini terkini hadis bikadri madlumatihi sesuai kualitas kezolimannya itu. Misal ini piye? nganggo dengkul amo oh, apa matamu apa niku macam-macam niku dadi mangke dijikukno sepadan dengan kesalahan misal wis bareng wis dijikuk jajadan wis berangkat nang arep ning swargane ana sing nanggrak meneh kaliyan niki mbiyen nate nuduh kula sing ora-ora kula saestu silaturahmi jenengan malaikat apa iso kiambak nek kula niku jan silaturahmi lah. nah kula dianggep marung tengene ngono aniku terus ngantek wong sak kampung niku ngalalati njet kalih kula kula enteni pirang-pirang bojo mboten njaluk ngaku lha terus mboten trimo kok kompensasi malih jikuk nonton kunci kono dilalai isih ana nah mangkene ya ambe mbiyen iku nglumpukno telase sungkem ajeng tinggi ndamel madrasah kula dikengken nyumbang kula mau nyumbang satu sewu kula nyumbang duit sak mbiyene kok patah niku satu sewu jajak madrasah nggih mboten pondasi mon mboten wonten digagrak yambar yambar satu sewu jika belum obat nek uang lagi ngandel ngandel no ngamale tak muran jogo pergaulane karo padha-padha niku iso bangkrut dawuh Kanjeng Nabi. Wis entek kabeh mergo didodosi wong-wong sing disalahi niki. Entek kabeh. Nek wis entek terus piye? amal api itu minta ganjaran fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min sayyiati sahibihi wa turiha wa turiha finna naudzubillah min dzalik medeni wong nek wis tapi entek kok isih ana sing nuntut Nah, iki terus piye? Mungkin ambek nate pepeh yang ambek kuwasa mawon kula rakyat jelantah. Angger dina dikepoki ditempilingi laboki. Sirah kula ngantek kopior kabeh. Mboten terima kula. Lah iki apike sentek iki. Terus eleke sing ditaboki niki dijikuk dibrekno riambak. Nauzubillah. Maturi kabeh. Mulane kula niku mikir-mikir jane bergaul karo Gusti Allah niku luwih enak timbangane bergaul kali wong niku. Lho Gusti Allah niku poso nyetip dosa sing wis-wis. Bayang traweh witil nyetip dosa sing wis-wis. Masyaallah, lembaga pengampunan Gusti Allah niku wadah sangat. Astagfirullah menghapus kesalahan. Salat innal hasanat yuzhibna sayiat salat menghapus dosa sak durunge napa maneh gandeng tangane bojone tangane bojone mboten tangane tanggane tangane bojone endi iku dosa-dosa mrekeli saking selas-selane tangane ngono temune bojo sampeyan mencekeli terus mawon Jaluk ngapura. Ana sing ngendikake getun ngono ae wis menghapus kesalahan. Malah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajari awake dhewe. Wa'ad bi isayyi'ata alhasanata tamhuha. Kuwi nek kejengklok duwe dosa, tututi ambekan ngamal apik. amal apikmu nyetip dosa iku. Malah ten dawuh umpamane sak ngalam donya iki 6 miliar sekian, manusa 6 miliar iki kok apik kabeh, ora ana sing dosa blas. Niku malah disikat kabeh karo Gusti Allah srehet, digenti manusa-manusa sing iso dosa. Mergo napa? Mergo hobine Gusti Allah niku ngapura. Gusti Allah, oh, hobine ngapura. Masyaallah. Sampeyan nek duwe salah karo wong, sepisan njaluk ngapura. Ya, jadi baleni ya mesti ngatur ya, Pak. Mesti ngatur. Nang ngapunten Ya, jek baleni. Kali-kali sampeyan baleni, njaluk ngapura nek. Lho, wis tak kandhane jadi baleni, mbok Wah. jadi enak karo Gusti Allah, tapi awake dhewe niku aneh. Karo Gusti Allah sing gampangan niku malah petentengan. Embek menusa sing gak kenekan iki sembranan. Ini rangku alik jane. Ambek Gusti Allah. Kebayang madepe kurang menceng sithik. Ini gak, gak sah, gak sah. Menurut internet <laughs> Galiwe kaulul internet. Mau oh, itu lagi mau udur rene sih dek. Rene, rene ini kuno eh, hmm. Buah ini gue ngantek pengimaman barang orang yang digempur. Perkara main menceng no sih dek menurut internet. <laughs> La ilaha illallah. Lha kepetenengan ku la apa? Lha apa nek semireng ngene iki pas karo Ka'bah Gusti Allah ngono piye? Nek rono ora pati pas. Lah nek ora pati pas lah apa? Sapa sing ngamuk? Kok kok ku sing petenengan ku la apa? Wong sing duwe kiblat sing duwe sembahyang Gusti Allah. Jaremu inna salati wa nusuki. wa mahyaya lillahi ta'ala lah kok MUI baru mau rumah nol apa perkara wa gusti Allah malah celandaan gue kok ini kini ngono sing gua ya nanti kaya untuk beselit ke Gusti Allah kok ini jahanam ini bin'ah hubungan ke sirik la ilaha illallah kaya ya jajal mengaji ning diniah NU kudus ini Mangke ben roh ini, Nek niki hak eh, Gusti Allah. Udah udah persis. <laughs> Rumangsane Gusti Allah iku kaya kayak dapur ini ini nek salah sithik keplak, salah sithik keplak. Ayo, aduh nek gak <laughs> Rumah Rumangsane iki ketara nek gak kenal Gusti Allah Jelas. Gusti Allah niku gamangan. Gusti Allah sing mboten wonten kiai ustaz mubalek sing nerangno Gusti Allah sakul gak tau diru. Sampeyan pun ate ku ana mubalek nerangno sakul pun ate. Dene eh, lho kalau kek kula niki. Mergo napa? Arang-arang sing ngerti maknane sakul niku. Gusti Allah niku salah satu asma'i. asmanipun menika asyakur napa asyakur iki jajal niki ustaz kabeh to ya niki takok tenanan iki mboten kok namrin mboten napa asyakur bolak-balik kok muni asyakur, syakur ya syakur ya syakur ping 1000 ben rezekine bancar hmm. kok sampean ngoten ya syakur napa ya syakur kok menengai ini meneng niku sampean sungkan napa ora iso jawab <laughs> napa ragu-ragu <laughs> Nus Budi, pun sak jawab jawabnya mohon. Kenapa lama? sakul niku nek cara Indonesia kuwi mboten dereng ketemokno ya sing kula goleki. Nek cara Jawa niku ora bisa kula. Cara Jawa Indonesia campur Jawa. Asakul menika maha moho nerimake. Moho nerimake. Tapi sampai nek didawi salat aturannya salat ngene sampean lakoni saisa-isane sampean. Mestine alaihim sampean lesane ra isa ngalaihim. Ya ditampa mek Gusti Allah. Nek ora alaihim, alaihim, alaihim. Oh gak sah. Iku jarene wong. Gusti Allah niku anggere sampean mboten niat ngelawan. bojo sampean napa akad napa setu, puasa sampean setu napa jumat ora urusan pokoknya gak niat melawan Gusti Allah ditampa kabeh geger lah apa mergo ora kenal Gusti Allah akeh sing lah kenal Gusti Allah do gegeran karepe dhewe gak mudeng nek Gusti Allah iku sakur Gusti Allah niku pirsa potongane wong Jawa. Wong Jawa ya gelem sembahyang iso lumayan. Wong Jawa. Wong Jawa madhep ning nggone kiblat Baitullah wis lumayan. Ora pas-pas lah wis lumayan. Wong Jawa ora ning Borobudur iso lumayan. Mesine wong Jawa ana cara padha tasawala iku ora mesine kiblate ning goro budur ning Ka'bah itu lho hmm. niku syukur Gusti Allah Maha nrimake dawe kanthi Nabi sadidu wa qaribu menate kulo sampean hadis niki tapi arang-arang sing jelasno kaya kula ngeten iki saddidu niku maknane encer encer encer satu pas-paske. Niku nek wonten perlombaan manah niku wonten kaya obat nyamuk wonten ya, bundel, bundel, bundel tengahe sing dituju nggih niki. Nek pas tengah niku juara. mana ada tekan tengahe juara. Nek rada mriki-mriki nomor loro apa nomor telu ngono. Sing juara nomor siji nggih sing tengah. Jenabi Dawi sadidu, pas-pas nonton tengah iku. nek ora ya wakari kula parep-parep. Jeng antek <laughs> batuke wong mbok panah iku. Iku keterlaluan iku. iki ae di pas-pasno iki nek ora pas tengah ya wakari bu parep-parep. Luwe HP diincel ora pas parep-parep tok. Tinimbangi ora diincer pas. Pak eh. lupa aku. Mereka tak gak dihitung itu kebenaran jenenge. Umpaman yang ibadah, kan ibadah tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Kebenaran kok pas. Ya, apa sing nganggu ilmu, ngerti dicek. Mesti, wis tenanan aku ki rukun syaratnya wis tak hafal no tenanan. Aku ya wis sinau patekah iku masyaallah, nek sak aku iki api ain niku pancen gak iso aku. Wong ning gone abjad ku ora ana ain kuwi. Monggo botong gak ana, monggo botong. Pengir wong Jawa lah, monggo botong. Ora kok monggo botong. Dadi lha iso ain niku ora iso. Padha karo wong Arab, ngono ya ora iso, wong pancen dene gak duwe Wong abjad ndawasun. hatta yakun amanu nah, iku gak ono ngono gak ono sing ono ain Jadi gak iso diilmui Semarang kera kan iso Semarang mesti ngoten ya biyen ini butras butras goli sekjen PBB komersil pidato teng mriki Muktamal Bandung Muktamal Bandung anak kula takok niku ya bawa Bandung Bandung iku maknane Bandung karepe iku dene gak duwe ngom Bandung jadi Gusti Allah iki beso rada iki wong Jawa iki wong ilate ngene anune ngene ngrasak petentengan karo Gusti Allah sing gampangan sing gobune ngapura kok petentengan sementara karo menusa sing angelan gak kenean sembrono niku salah sing ideal ya karo Gusti Allah ya ora sembrono karo kawulane ya ora sembrono iki sing namine saleh saleh niku wong sing apik karo Gusti Allah apik karo kawulane Gusti Allah nek umpamane padha-padha petentengane alung petentengan jaga supaya manusa niki ora mantel nek Gusti Allah niku gampang ngapurane manusa ngenteni setahu niku mawon nek ora ana kearifane sesepuh kita rumin orang an halal bihalal ya kira ya malah orang orang ngapura ngapura nah. biar niku nek jaluk ngapura niku neritik neritik buat saya menangi itu zaman sowan wong tua niku kasih mbah aturaken sugeng riadi mbah sedaya Pak nyuwun ngapura. Mboten niku mbahir. Apa ae salahmu apa ae. Mboten niku. Kok sedaya lepat kok apa ae. Lha ngono. Dirinci. Kula nate ngrasane simbah. Ngrasane apa? Mboten ngoten. Di Ora kok terus langsung Iya iya, mboten mboten ditakoki sih. Kowe ngrasani apa mbek aku? Dikapan? Nika nalika jenengan lewat griya kula. Pas kula kalih kanca-kanca do. Jagongan kula rasane kalih kanca-kanca. Wong kok tuweke ngono iku. Dangingke daginge rak kotot ngono. Dhum rasane ngono ya. Nggih, mbah ikhlasi pun, nyuwun dipun halalaken, Mbah. Iya, iya, halalno. Aku dhewe ya gawe ning rasane kowe. Panjenengan rasane napa, Mbah? Iki melok-melok sing enom iku ya ngono, biyen niku. Eh, ya tak rasani iki anake sapa kok petakilan. Nggih, Mbah. Sami-sami, Mbah. Ngoten niku mantek. Mergo karo manusa. Nek Gusti Allah astagfirullahalazim, ngoten tak mawon. Astagfirullahalazim, baik. Astagfirullahalazim, baik. Mu enake ra karuan. Mulane antek setan niku nganak nganakno seminar. Setan nganakno seminar. Mergo kata sing do mengeluh ke saya ini gimana? Kita itu diizinkan goda anak cucunya Adam. Sudah kita goda setengah mati kita berjuang goda kiai nanti misoe fasih banget. Ono kiai kita perjuangkan sampai iso misuh fasih kayak ngono ora stop lho. Keringetan kabeh kene iki. Goda kiai nanti iso misuh niku ora kangelan kabeh. Setan iki. Lho, bareng sadar kok astagfirullah kok terus di ngapura enae. Bukan payah ini. Nyambut gawe rekosa-rekosa mus blokon diantem astagfirullah hilang ini. ini. ngapura Gusti Allah hilang ini payah ini. gel di seminar man. Mus pak sayangnya itu sonten pakar setan pakar setan nih narasumber ini pakar setan namine iblis namine iblis ini. sampai tidak usah panik tidak usah putus asa karena memang sejak awal kita itu tidak punya asa jadi tidak bisa putus asa tidak boleh dari awal sudah tidak punya asa kok ah, tapi bagaimana ini kita akan sia-sia berjuang menggoda anak dunia Adam oh, tidak gunakan oh, iblis ini. tadi sampai bilang kalau jaluk ngapura di ngapura iku modeling ngono sekarang kita nggodone dirubah gimana merubahnya? saiki manusa kudu digodho supaya ngerasa ora salah jadi digodho supaya aja nganti manusa iku rumangsa salah salah lah supaya rumangsa bener ben ora njaluk ngapura Wah, oh, dari ini kuri bahaya nih. Ini gua kiat yang terakhir dari setan itu ganggu awak edwi, awak edwi salah lah itu. Ini bener sampai yang setan itu, bener sampean. Sahanom gak di orang gak. Tuman. Sahanom gak bawa koplak ngono itu tuman. Sing enom ya kok. Bener ya. Wong tuwa ora bisa dihormati ngono iki lha apa. Sakire sing enom ya rumangsa bener, sing tuwa ya rumangsa bener. Aman tinggal sak niki niku. Wong do tukaran koyo ngono rame ini. kabeh iku gak ono sing salah. Wong abeh rumangsa bener kabeh. Lah nek bener kabeh lha apa kok tukaran. Niku ra. Jadi, jadi awake dhewe kudu hati-hati. Terutama sampean kula wekasi nek mergo angel angele wong iki. Terutama wong Jawa, wong Indonesia, wong Indonesia mulane nganti ana halal bihalal khusus Indonesia nih. Mergo secara geografis, secara iklim, secara makanan dan lain sebagainya, menungso Indonesia niki istimewa ora padha karo liyane. misalnya kayak orang Arab teng Mesir niku kula sing apal niku tiang Mesir orang Mesir niku kosok sulit tiang mriki wong Mesir niku wong Arab lah umumnya wong Arab khususnya wong Mesir nek Mesir niki kula roh dhewe mergo kula meh 6 tahun teng mriku wong Mesir niku gampang mulih-mulih tapi ya gampang ngilange. Kosok langsung awak dhewe, awak diri. angel mulih-mulih tapi ya angel ilange. Wong mesin itu pun tukaran. Tukaran cara Mesir niku akeh-akehan pisau. Mriki misah, mriki misah, mriki misah, mriki misah ngoten. Semua pisu-pisuan tak kalah nyekeli. Kayak tenar ya, mereka nyekeli mereka, mereka nyekeli mereka. Ya, ini berita kenal lah, bukan lah, bukan lah, ngontur. Pokoknya, pisau-pisauan tak. Dan aku nak, salah di sini kentean pisau, lagi jatosan. Dulu ngentek pisauan ini, kok ada yang ngongkon selawat, selalu ala nabi. Ini wong loro selawat kalau bisa, rangkul-rangkul. wis koyo dagelan roko. Cuwepet ngamuke cepet. Niku menapa maneh nek musim panas niku panas sampai 50 derajat. Niki teng Kudus ngeten niki panas sing ngeten iki paling mok 30. Mereka panas sampai 54. Niku nek musim panas niku statistik perkelahian niku ditulis teng koran niku. Hari ini perkelahian di terminal 300 kasus di pasar 600 kasus tukaran tukarannya gimana ngoten niku Om akeken pisau pisau tenggini Mesir niku kanca kula lali ngawi niku ngumpul lagi sak buku sak buku pisau ini pisau tak <laughs> Mulane wartawan senior saking Mesir namine Anis Mansur. Niku wartawan senior saking Ahram. Koran Al-Ahram yang terkenal di Mesir niku. Nate teng Indonesia. Mulai ke Indonesia, laporan perjalanan teng Indonesia diceritakno teng Ahram. Termasuk sing dianggep kiambake gawokake, sing kiambake takjub keistimewaan Indonesia niku jari ini yang main tengah rem kromocon salah satu keistimewaan di Indonesia itu di Indonesia itu tidak ada lafat kata untuk misuh tidak ada kata untuk mencaci Kulo terus bingung, apa iya? Kulo golek yo ana, mosok ning Indonesia gak ono kata-kata untuk misuh, gak ono yo. Ya? Itu wonten kurang ajar. kurang ajar kok mau kurang ngono. Nek diajari tak ya ora kurang. Iku iku nek cara mesir ora pisuan iku kurang ajar ngono. buset. Buset itu bahasa Jakarta. Buset lho. Niku bahasa Jakarta. Tapi nek diusut-usut niku ya asline ku Arab juga. Mergo buset menika akronim saka Abu Syaitan. Buset ini sing Abu Syaitan. padha karo serbet niku sarubaitin dadi sing paling elek dhewe ning omah iku serbet niku sarubun basa arab <laughs> buset niku abu setan parah Lha teng ngene musuh masyaallah iso niku wonten kanca kula kanca kula nemu akale ra karo sakniki dadi pengasuh pondok sing terkenal di Indonesia iki. Mboten sak kula sebutake mangke sampean goleki. Pokoke saya sokoe yang sak niki dadi mudir akbar tadi pengasuh pondok pesantren gede kan. Biyen nakale ra karwan, bocah cilik. Cilik tapi nang nakale. Numpak bis kali kula. Musim panas. Niku yang baik kondok Kang, wong Mesir iki tak indakane sikile. Golek muring-muring wis nemen. Piso aku wis entek. Selawati. Ora dere ngono iya wis diindakane. Ngamuk langsung disinggol ngatur mawon nek musim panas iki ngamuk wong sirah keumuk kabeh. Dindak. Beda, pinai buat terus. Terus gambar ngapal nong pisoane gambar. Malah bu, anu, kalau kali ya sekali pisau pisauan Lalu gambar kentean, kang dan selawat ya kang. Mulai ibu-ibu aku kerungu ben lah kan salamu. Mulai ibu-ibu aku uangnya ya baik tambah baca Cepet kang, cepet kang, selawati. Uangnya mesti tambah ngamuk. Gitu leh, ngomong apa? Wakal diunggah. Wandul gandul wong sampe cilik wong mesine godhel. Kang, sese kula sange. Sallu nabi. La ilaha illallah didonodon terus dirangon. Kaya dagelan lho. Sallu ala itu selawat kabeh ora nrimo kiambake tok wong sak bis terus Allahumma sholli ala Muhammad. Serangkulan ya masyaallah. Kok enak ngene. Jadi nek ning Indonesia ini, tidak perlu halal bihalal. Ya. Indonesia wangel. Mulanya dicari pada saat dimana orang itu sudah lego dosanya di ngapura Gusti Allah. Mboten nonton satu masa, satu saat dimana uang niku lego ngapura enteng niku saat Idul Fitri ini sampai ngrungokno pejabat-pejabat mulai lurah ngantek presiden orang ana nasi jaluk ngapura nih kecuali nih bulan Id nih pas Idul Fitri wah mohon maaf lahir batin nanti, ngantek dalan-dalan barang dan minta maaf nih <laughs> Mama lahir batin niku niki mergo pas tiang niku nek dosane dingapura Gusti Allah Nanti tembiki enteng go dadi terus kaya cerita kula tiang sepuh wa umbah kalih putri padha-padha enake ya wis gak apa-apa njaluk ngapura nggih enteng ngapura ya enteng niku terus diene nah sak niki nek sampean pun halal halalan terus sama sekali tanpa dosa fitrah lagi seperti bayi lagi mergo sing hae Gusti Allah dingapura sing harus padha-padha wis saling halal bihalal diikhlas pun nol nol mulane sampai nek nek kepeksa gawe salah niku sampean pilih sampean milih mawon tiang sing sampeyan ngerti alamate. Aja nyalahi wong sing gak ngerti alamate. Mangke sampeyan njaluk ngapurane piye? Golek halale kangelan. Lah nek ngerti alamate kaya kula niku jalan Kiai Bisri Mustofa nomor 4 gitu. Sampeyan saged njujuk mereka. Ngerti alamate. Lah ndak punya mboten ngerti alamate. Kok gawe salah sampeyan disebar. sebar Dunek wonten, wonten. Lurah. Camat. Bupati. Ketua MDC. Ketua cabang. Gubernur. Ketua wilayah. Presiden. PBNU. Niku apa iso kenal kabeh anggotane kok lurah niku napa ngerti wong sak kampung niku. Siji-sijine. Mungkin ana sing ngerti. Tapi nek bupati kula yakin ra ono kang ngerti. Bupati niku andalane niku sak kabupaten. Sak kabupaten. Wong sak kabupaten kok ngerti alamat kabeh gambar. Padahal wong sing duwe kelebihan kaya bupati, sing duwe kelebihan ilmu, kaya kiai bareng niku kula kados kula ngaten niku awan. Niku kadang-kadang terlalu sadar. Diundang bolak-balik diundang Al Mukarram, Al Mukarram. Ojo-ojo aku iki memang Mukarram tenan. Terus nganggep wong ora pati Mukarram kabeh. Terus sak enake dhewe. Geneman iki kadang-kadang wah, sampeyan iku jahat Oh, potongan sampeyan. Wong dipotongan-potongan ngono. Padahal gak ngerti alamat, tak potongan-potongan mau sapa? So Jalan aku lah piye jare. Ngemprep duwike wong sak Indonesia piye carane njaluk ngapura? Heh. Wa akala mala hadza. Teng ngene hadis niku wae wa akala mala hadza. Ngemprep mangan duwike iki. Iki ra mok siji. Siji kuwi wis marakna bangkrut. banget akalang malah haza wa haza wa haza wa haza wa zaka wa zalika la ilaha illallah niku umur umuran sak umur umur ngamal niku wis entek kabeh ane mulane kula niku ngusulake tenggene petinggi-petinggi sing dhuwur-dhuwur mereka tapi gak dirungokno kula ngoten mawon kula usul timbangane angel ngadili yo angel bulet hukum diparakno niku politik akhire gak kasil-kasil wong konangan karuan nyolong duit rakyat semono akeh yo ngadili ne kangelan wis diadili ku yo isih bebas ngomong marakno hati timbangane ngono wis api-api anaten jari kula niku kula nggih ngomong nggih nulis saiki wong-wong sing do nilep duwe rakyat iku ngumpulno wartawan ae termasuk wartawan elektronik TV-TV diundang kabeh mulai Metro TV One SCTI SCTV segala macam diundang kabeh terus ini ngomong ke rakyat wahai rakyat saya selama menjabat ini telah makan duit sampean satu triliun yang separuh sudah habis saya makan yang separuh akan saya kembalikan kepada negara tolong yang sudah terlanjur saya makan ini dihalalkan ya rakyat. Kula ket muni ngoten. Nek gelem muni ngono aku tak ngejaki kiai-kiai tak kon pidato ning dindi. Itu dimaafkan, diikhlasno, dihalalno. Iku sapi apike wae kula niki. Ndikne muni ngono aku engko tak sing ngomong niku ni rakyat sak ndek kiai-kiai kon ngalalno. Jadi selesai wis rasa macam-macam pengadilan bareng angelan. Mudik wis dipangan piye? Ngono ya ora gelem. Nah, nek ora gelem lak iso dadi ganjelan iki mau. Lah kok terus di gwandoki wong semono akeh 200 juta luweh. 200 juta kabeh tuh. Ah, njaluk kompensasi kabeh tuh. La ilaha illallah. Ya angker tenan. ini dia ya orang kok ini Sing ini. omane duwe kesalahan ketua cabang dhewe kesalahan ning gudang anggota iku wis kudu ati-ati balase sing duwe rakyat pirang-pirang itu luweh medeni mare mergo kaitane karo tiyang akeh ya ati-ati wong karo Gusti Allah mu ati-ati ning ra karo masyaallah <laughs> niki ora kok sing niku tok niku Omane duwe kesalahan, ketua cabang duwe kesalahan ning gone anggota-anggotane. Iku wis kudu ati-ati. Walhasil sing duwe rakyat pirang-pirang niku luweh medeni malih mergo kaitane karo tiyang akeh. Hati-hati, kon karo Gusti Allah hati-hati nek karo Masya Allah. <laughs> Niku minimal padha lah ngati-ngatine karo Gusti Allah. Minimal aja ngantek diwalik karo Gusti Allah petentengan. karo kawulane Gusti Allah sembrahanan. Para rawuh sedaya mung setengah kalih. Kok cepete rasane ora krasa. Nggih, niki halal bihalal sing saged kula aturake niki muga-muga saestu kula panjenengan menika pun dinapura Gusti Allah kabeh dosa-dosane ngamal-ngamale ditampa dening Allah taala. Manten kirang langkungipun nyuwun agung Bang. Nah. Dungo sisan. ini mboten kiai. Sampeyan kungu keng pundi nek donga pulau mandi. Mboten, mula niki pantene sakniki ini pun secara uh, perlahan-lahan tapi pasti. Aniki pun mboten tukang mau idah maling. Ini pun tukang dungo. Tak niki niku. Mereka wis konangan. Mandi ini dungo kan pun konangan. Jadi pun mboten jaluk mau udah wong wong niku. Mau jaluk dungo. Minimal ya kayak nanti niki rangkep rangkep. Kon mau idah campur dungo bareng-bareng. Saat ini sampai jaluk nopo. lho kok nguyu mumpung kula lho sing donga eh kula niku tepundi pundi nek donga ngoten niku ora padha karo liyane mau ngantek di kongkon dungo kan SBY teng istiqlal nih bang. Minum. nek dungo niku tiang-tiang kalau cak mau coba ping pisan. Tapi iya kan setak ini ping sebelas. Merasa sampai tak kok kena apa kok sebelas. Bagian cangkem. Wong NU Wong NU takok-takok sebelas barang. Ku takok 33 kenging napa subhanallah kok ping 33 takokno kabeh. Wayang. pokoknya sampean percaya ya kono ora percaya wis iki jazah saka Mbah Munawir Mbah Munawir menika gurune Mbah Arwani nggih sampean maca Fatihah sepisan wa iya kanastaine ping solas ing dalem maca wa iya kanastain ping solas niki wau sampean karo ngrentekno jalukane dhewe-dhewe. Ngrentek mau jadi omongno ndak tanggane ro. Kentek mau. Kok oh, jalukane wong iki ora ana sing padha. Mosok padha jalukane wong. Mungkin kene iki kepengin ndangake iso nyaur utang. <laughs> kene mungkin kepengin sing utangi lali. <laughs> Tak beda lho niku. <laughs> dadi mulane kula atur nek ndonga sing khusus-khusus dikentekno mangke diunggahno bareng-bareng karo donga umum kula. Dadi sing umum ya kasil, sing khusus. Mergo Gusti Allah niku matur apian. Apian. Wong sak ngalam donya niki jumlahe 6 miliar punjul sithik niku kok njualuk kabeh. Njualuk kabeh karo Gusti Allah diparingi kabeh. sitok-sitok paling kuateh. Niku orang ngurangi sugai Gusti Allah belas. Kok umpama ngurangi, ya kira-kira ya, mak niki dom sampai cemplungake teng segara, segara mulai se laut Jawa, laut Hindia, laut Atlantik, laut segala macam. Niki dom sampai celup celup sampai nangkat sing teles tok niki wau sing diparingna wong sak ngalam donya kalem segara niku ibarate sugih Gusti Allah dadi sak niki sampean njaluk masing-masing njaluk napa mon sing paling sampean butuhake tapi ya sing gedhe nek sampean diutang mok 20.000 terus kula kan donga ngenyek kula nang Ini kiai mereka mana ahono ni mulut dasar. Tapi sing gede lah. Minimal ya 10 juta ke atas untuk nak diaji kerto. Diutang 11 juta. Pengen gaya rumah kurang 10 juta. Pengen rumah kaji. Bisa ni ngotong ngotong ni tu. Hmm. Suawe. <laughs> Diutang Ah, ibu. Aku sekarang tu ngotong. Banget tu Nggih, ngoten nggih. Niki sampean goleki sakniki sejalukan sampean napa niku? Sampean goleki. Mangke di unggahno bal. Mesti kasih, mesti kasih, Mesti. Niku pun terbukti tempuh di pundi. Nek ora kasil berarti sampean ragu-ragu kali kula. Wis ngoten mawon titenane gampang.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 الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع السيئات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا مؤز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا خفير يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا راكب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حمي يا محصي يا مبدئ يا مؤيد يا مخي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور اللهم إنا نتوك بأسمائك الحسنى كما أمرتنا فاستجب إلهنا بقبول حسن كما وعدتنا اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركة سورة الفاتحة المعظمة وسبع المثاني من القرآن وبسر بسر أسمائك الحسنى واسمك المعظم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa witrana wa tilawatina wa kira'atina wa sadaqatina wa du'aana wa jami'a amalina ya arhamar rahimin Ya Allah Gusti kula lan sedherek kula yang hadir wonten majlis menika nyuwun dhateng panjenengan Gusti nanti nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken mugi panjenengan kabulaken Gusti kados panjenengan janjiaken kula lan sek-sek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriat sedaya ya Allah panjenengan paringi maghfirah panjenengan paringi rahmah panjenengan paringi taufik lan hidayah ya Allah Gusti kula lan sek-sek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriatipun Mugi panjenengan paringi wilujeng lahir batin, panjenengan paringi wilujeng dunia akhirat. Panjenengan tetepaken iman lan Islam, panjenengan akeni dados umatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun panjenengan jembaraken sedaya rezekinipun ya Allah, panjenengan jembaraken rezekinipun kangge ibadah dhateng panjenengan, mugi panjenengan tepiaken saking sambikala. Mugi-mugi sedaya penyuwunanipun sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah panjenengan kabulaken ya mujibas sa'irin ya mujibat da'watis muttarrin ya arhamar rahimin Allahumma tu'anna al-bala wal waba'a wal ghala'a wal suifal mukhtalifata wal fitan wasyada'id wal mihan ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة